Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja ku po takohemi sërish të nderuar dhe shumë të respektuar spektator në udhëtimin tonë së bashku në drejtimin atje ku burojnë virtytet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur me një mision interesant, me një mision ku një pjesë e të cilit ishte përqendrimi te virtytet te mirësjellja, te formimi i personalitetit dhe i karakterit të njeriut. Nuk ka lënë asnjë veti të mirë pa e promovuar dhe pa nxitur në te. Njëkohësisht nuk ka lënë asnjë ves dhe dukuri negative pa treguar për rrezikun e saj dhe pa treguar për rrugën se si duhet të shmanget njeriu asaj që çon deri te ato vese të këqija. Një gjë të cilën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht e ka promovuar është butësia në rrugëtimin tonë së bashku në drejtim të vendit ku burojnë virtytet. Atje ku jemi nisur me qëllim që të pajisemi me sa më tepër njohuri rreth virtyteve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe ky rrugëtim kemi shpresë se do të na lehtësoj që edhe ne të mundohemi të sillemi si është sillur ai, edhe ne ta pasurojmë jetën tonë me virtyte të ndritshme dhe shumë të çmueshme me të cilat Ai e ka pasur shumë të pasur jetën e tij. Ajo për cilën do të flasim sot është një virtyt i cili i ngjan një metali apo minerali fisnik, shumë të çmueshëm, i cili gjindet shumë rrallë në natyrë. Në të vërtetë, fjala është për virtytin e butësisë, për cilësinë e butësisë, e cila posaçërisht në kohët e sotme dhe këtë me keqardhje duhet ta themi dhe ta pranojmë se gjindet fare pak në praktikat dhe sjelljet e njerëzve. Në të vërtetë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë promovuesi më i madh që ka njohur njerëzia i virtytit të butësisë. E them këtë ngase ai ka qenë i butë dhe ka qenë tolerant edhe atëherë kur ka pas mundësi që të shfryjë mllef apo zemrim, edhe atëherë kur ka pasur mundësi që të hakmirret, atëherë ka ardhur në shprehje falja e tij. Zaten këto virtyte për të cilat po flasim kanë vlerën e vet vetëm atëherë kur njeriu ka mundësi të sillet ndryshe, megjithatë i lën të gjitha ato dhe sillet ashtu si është mësmiri. Edhe virtyti i butësisë e ka vlerën e vet, mu atëherë kur rrethanat ndoshta ta imponojnë që njeriu do të duhej të sillej pak më ndryshe. Ose s'paku shumica e njerëzve mendojnë ashtu. Shumica e njerëzve mendojnë se në rrethana të caktuara duhet të qenë më i vrazhdë, duhet të qenë më më rigoroz, posaçërisht nëse e posedon forcën, fuqinë, vendimmarrjen e kështu me radhë e kështu me radhë. Megjithatë, Jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka ka dëshmuar se kjo gjë qëndron pak më ndryshe. Ai mu atëherë kur ka pas mundësi që të shfryjë zemrimin edhe mllefin e tij, atëherë ka treguar butësi. Do të thotë në asnjë moment të jetës së tij nuk ka lejuar, nuk ka lejuar që emocionet e tij ta udhëheqin në mënyrë që të marrë vendime duke i pasuar vetëm emocionet, vendime këto që sigurisht se do të ishin të gabuara. Megjithatë, mbetet që të mahnitemi të gjithë me sjelljet, gjestet dhe virtytet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me të vërtetë ka qenë njeri i madh, po si të mos jetë i madh kur ka qenë i dërguari i Zotit dhe i zgjedhur i tij, kur për te dhe për edukimin e tij në mënyrë të drejtpërdrejtë u kujdes Allahu fuqiplotë. Kemi folur dhe jemi duke folur në mënyrë të vazhdueshme për virtyte të ndryshme. Mirëpo, këtë të butësisë e kemi ndarë në emision të veçantë, duke e pas parasysh se është tepër i rëndësishëm. është i rëndësishëm nga realiteti i tij, kur e kuptojmë se çfarë don të thotë fjala butësi, edhe cilat janë refleksionet e saj, E vrejmë se me të vërtetë është është i rëndësisë vendimtare në jetën e njeriut dhe në suksesin e tij në sjellje me të tjerët. Gjithashtu është i rëndësishëm dhe rëndësia e temës gjithashtu qëndron këtu se fuqishëm ka porosit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që të pajisemi me virtytin e butësisë. Lidhur me këtë thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa fil amri kulli. Me të vërtetë Allahu është i butë dhe e don butësinë në çdo gjë. Në tjetër hadith Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana. Me të vërtetë butësia çdo gjë që përzihet me të, çdo gjë që e përshkon e zbukuron. Dhe prej çdo gjëje që largohet apo menjanohet e shëmton. Me një fjalë, nëse i marrim edhe veprimet më të bukura, edhe gjestet e sjelljet më të bukura që mund të paramendojë njeriu, me qëllimet më të mira, më humane, bamirësitë më të mëdha, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Nëse bëhen me butësi, atëherë s'ka dyshim se ato janë të stolisura me këtë virtyt, edhe do të duken shumë bukur. Megjithatë, nëse kemi mundësi të paramendojmë një vepër prej më të mirave në botë, me synimin më të mirë dhe më të pastër, me sinqeritetin më të madh. Refleksioni gjithashtu shumë i madh dhe pozitiv. Nëse ajo vepër me gjithë këto me gjithë këto përshkrime të bukura, nëse kryhet me vrazhdësi, ajo do të dukej si vepër e shëmtuar. Për këtë arsye qëndron në hadith se butësia çdo gjë e zbukuron dhe prej çdo gjëje kur largohet e shëmton. Mirëpo shtrohet pyetja, çfarë do me thënë butësi? Cila është butësia? Ku fillon dhe ku përfundon? Në mënyrë që, kur t'i kuptojmë të gjitha përkufizimet e gjërave, atëherë do t'jemi në gjendje që ato t'i aplikojmë sa më mirë dhe sa më dobishëm në jetën tonë, në mënyrë që të mos kenë asnjë ndikim negativ t'i shmangim të gjitha refleksionet e padëshiruara nga aplikimi i çfarëdo mësimi në jetën tonë. Butësia, domethënia dhe realiteti i saj, shprehet në fjalë, shprehet në vepra, shprehet në qëndrime, shprehet në gjeste, madje në metodën që njeriu e zgjedh për të komunikuar me dikend, ose për të kumtuar diçka, ose për të kryer një veprim, ose kështu me radhë. Të gjitha ato që zgjidhen me shprehjen më të mirë ose me gjestin më të mirë ose me mënyrën më të mirë për të për të kryer një veprim, ajo nënkupton butësi dhe kjo do t'i dhurojë atij njeriu pranueshmëri tek të gjithë dhe njëkohësisht do t'i dhurojë edhe sukses. Një rrafsh tjetër në të cilin vjen shprehja në shprehje butësia është që ajo të aplikohet së pari njeriu në raport me veten e vet. Të tregohet i mëshirshëm, i butë, i mirë, i dobishëm për veten e vet dhe në asnjë mënyrë të mos lejojë që të ndërmarrë veprime të cilat do t'jenë dëmtuese për te. Pastaj, për rrethin ku jeton, për farefisin, për familjen, për shokët, për kolegët, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Çdo gjë në të cilën islami nxit, ajo s'ka dyshim se është e dobishme. Dhe çdo gjë prej së cilës islami dekurajon, ajo s'ka dyshim se është e dëmshme. Dhe rezultatet e atyre gjërave pozitive në të cilat Islami nxit, s'ka dyshim se janë të dukshme dhe janë të prekshme. Ato madje janë të shumta e nganjëherë edhe të panumërta. Por gjithashtu edhe pasojat e mosrespektimit të këtyre udhëzimeve gjithashtu janë të dukshme dhe të prekshme. Butësia na dhuron sukses në jetën tonë. Butësia na dhuron sukses në mënyrën në gjetjen e mënyrës më të mirë të të sjellurit tonë me njerëz dhe komunikimit tonë me ta. Gjithashtu, butësia është ajo e cila krijon afërsi edhe ngrohtësi në raportet mes njerëzve, i zvogëlon distancat edhe i mënjanon barrierat dhe pengesat që ekzistojnë mes tyne. Në anën tjetër, Allahu i madhëruar dhuron shumë bereqet në atë njeri i cili sillet me butësi. dhuron bereqet edhe i bekon veprimet e tija, gjestet e tija, fjalët e tija dhe kësisoj ato do të jenë të frytshme. Nëse njeriu nuk ka butësi, nëse sillet vrazhdë, atëherë së pari ai do të jetë i privuar nga të gjitha këto mirësi të cilat pasojnë pas butësisë. do t'i mungojë suksesi, nuk do të jetë i pranueshëm tek njerëzit, nuk do të krijojë afërsi me ta. Dhe në anën tjetër, do të privohet prej çdo hajri, ashtu sikurse ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yuhramu ar-rifqa, yuhramu al-khayra kullahu." Dhe ai i cili privohet prej butësisë, ai do të jetë i privuar prej gjithë të mirave. Ndërsa në tjetër hadith, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe tek njerëzit, po edhe tek Allahu fuqiplotë, me butësi atë që nuk mund ta arrijë në asnjë mënyrë tjetër, edhe në asnjë formë tjetër. Shumë njerëz mendojnë se butësia mund të jetë shprehje e dobësisë. S'ka dyshim se Kësilloj dilema njeriu mund të ketë atëherë kur nuk e di se ku përfu, ku përfundon butësia dhe ku fillon dobësia. Në të vërtetë, butësia është edhe vjen në shprehje në momentin kur njeriu ka mundësi të sillet ndryshe. Ka mundësi të jetë të jetë i vrazhdë, ka mundësi të jetë i ashpër, ka mundësi të ndëshkojë, ka mundësi të sanksionojë, ka mundësi të godasë, ka mundësi të shfryjë mllef. Megjithatë, të gjitha ato i mënjanon edhe sillet butë. Kjo nuk mbetet kurrfarë dileme dhe nuk mbetet kurrfarë hapësire për të dyshuar se kjo assesi nuk është dobësi. Mirëpo, dobësia është kur njeriu e zgjedh atë që nuk është e përshtatshme vetëm e vetëm pse ka mundësi ta bëjë. Për shembull, ka mundësi të sillet vrazhdë dhe sillet vrazhdë edhe pse nuk është e përshtatshme të sillet vrazhdë. Do të tregohet i fuqishëm, i fortë me të dobëtit Edhe pse kjo nuk është e përshtatshme. Mirëpo, ai sillet i këtillë e kjo është dobësi e assesi butësia nuk është dobësi. Për këtë arsye ekziston një lidhje shumë e madhe dhe shumë e ngushtë në mes butësisë edhe burrërisë. Këtë e kuptojmë nga vetë fakti se burrat e mëdhej, ata të cilët kanë lon gjurmë me veprimtarinë e tyre, kanë lon gjurmë në historinë njerëzore. Ata janë sjellur butë edhe atëherë kur kanë pas mundësi që të sillen ndryshe. Dhe përderisa ata kanë vepruar kësisoj, s'ka dyshim se kjo është më e mira. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i ktillë, por jo vetëm ai, Edhe pejgamberët tjerë para tij kanë qenë të ktillë, dhe Allahu i madhruar ka kërkuar prej të gjithë atyre që të sillen me një sjellje kësisoj. Shembull konkret do të marrim udhëzimin që Allahu i madhruar iu jep Musait edhe Harunit. Ai iu thotë, idhheba ila firaune innehu taga, fe kula lehu kaule lejjinen, leallehu jedhekkeru au jahsha. Shkoni te faraoni, për arsye se faraoni i ka tejkaluar të gjithë kufijtë. Por atij flisni fjalë të buta, fjalë të bukura, fjalë të zgjedhura, ndoshta do të përkujtohet, ndoshta do të kthjellet, ndoshta do ta gjejë rrugën e drejtë dhe do të udhëzohet. Nëse e kemi parasysh se kujt i drejtohet Allahu i madhruar me këtë udhëzim, do të vërejmë se ata janë njerëzit më të mirë të kohës së tyre. Musai edhe Haruni. Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dytë. Të dytë ishin të zgjedhur të Allahut, të dytë ishin pejgamberë. Njerëzit më të mirë që ekzistonin, megjithatë Allahu po i udhëzon që të sillen në mënyrë të caktuar derisa po shkojnë për të komunikuar me njeriun më të keq që ekzistonte në atë kohë, me tiranin dhe despotin më të madh, ai ishte faraoni. Por këto rrethana nuk ndikuan që Allahu ata t'i udhëzojë që të sillen vrazhdë ose të bëjnë veprime të pamatura ose të sillen ashtu si nuk i takon njeriut e lëre ma pejgamberit. Por u tha, edhe pse ju jeni ma të mirët, edhe pse po shkoni te njeriu ma i keq, megjithatë butësia le të jetë ë ajo të cilën ju do ta zgjidhni për veprimet dhe fjalët tuaja. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me gjithë jetën e tij, me veprimtarinë e tij në tërësi, prej fillimit deri në fund, do ta vrejmë se edhe në teori, edhe në praktikë e ka promovuar e virtytin e butësisë. Në të vërtetë, ai përderisa thotë se butësia çdo gjë zbukuron, atëherë ai vetë e ka zbukuruar jetën e tij me butësi dhe të gjitha veprimet e tija i ka i ka zbukuruar me butësi. Përderisa gjithashtu na ka paralajmëruar se mungesa e butësisë çdo gjë e shëmton, ai nuk ka lejuar që gjërat e shëmtuara të ndodhin në jetën e tij. Së paku jo të burojnë prej tij. Së paku jo të njerë të tjerët, njerëzit që kanë bashkëjetuar me te, të shijojnë idhtësi edhe të shijojnë vrazhdësi prej veprimeve të tija nga se Muhammedi sallallahu aleyhi sallam ka qenë më i sjellshmi dhe më i maturi. Ai ishte i butë me familjen e tij. Aisha radiallahu anha transmeton se Muhammedi sallallahu aleyhi sallam kurrë nuk ka goditur grua, as nuk ka goditur shërbëtor, as nuk ka goditur fëmijë, as nuk ka goditur të dobët. Me një fjalë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam forcën e ka përdorur vetëm kur ka qenë skajshmërisht e nevojshme. Ajo është lufta. Përndryshe, në kohë të mirëqenies, në kohë të paqes, asnjëherë nuk ka qenë i dhunshëm. Edhe në kohën kur për dallim prej shumë njerëzve, edhe në kohën kur ka pas mundësi të ushtrojë dhunë ose presion ose forcë mbi dikë tjetër që është më i dobët, sikurse janë gratë, apo sikurse janë fëmijët, apo shërbëtorët, apo kështu me radhë, megjithatë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, kurrën e kurrës, nuk ia ka lejuar vetes së vet një gjë të tillë. Ai gjithnjë është treguar i butë me të tjerët. Gjithashtu, ka qenë i butë me shërbëtorët. Shërbëtorët në atë kohë, kanë qenë kategoria me cilët njerëzit më pakujdesshëm janë sjell ndaj tyre. Do të thotë nuk nuk nuk kanë pasur ndonjë kujdes të veçantë se si do të sillen me ata shërbëtorë, për arsye se këta zotrinj nuk ju kanë dhënë llogari shërbëtorëve. Përkundrazi shërbëtorët ju kanë dhënë llogari zotrinjve dhe zotrit kanë qenë ata të cilët i kanë marrë në pyetje dhe i kanë marrë në përgjegjësi shërbëtorët dhe në shumë të rasteve janë sjellur vrazhdë me ta. Duke e pas parasysh mungesën e mekanizmit të përgjegjësisë, ata absolutisht nuk nuk kanë pas kurrfarë kujdesi në sjelljen e tyre ndaj shërbëtorëve. Mirëpo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë i këtillë. Dhe kjo me dëshminë e Enes ibn Malikut radiallahu anh, i cili thotë se 10 vite i kam shërbyer Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kurrnjëherë nuk kam dëgjuar prej tij as edhe një uf, e lëre më për një punë cilën e kam bërë dhe mund ta kem bërë gabimisht, të më thotë pse e bëre kësisoj, apo për një punë cilën nuk e kam bërë si duhet, të më thotë pse nuk e bëre ashtu si duhet. I këtillë ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me të dobtit. I këshill i këtillë ka qenë me ata të cilët i ka pas në përgjegjësi, i këtillë ka qenë me ata të cilët ky ka qenë më i fortë dhe më i fuqishëm se ata. Kurrnjëherë nuk ka treguar epërsi, nuk ka treguar dominim, për arsye se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka vuajtur prej gjërave gjërave të tilla. Ai asnjëherë nuk ka pas preokupim që të tregohet, që të dëshmohet. Preokupimi i tij kryesor ka qenë të sillet mirë me njerëzit. E në këtë formë të fitojë kënaqësinë e Allahut dhe shpërblimin e tij dhe njëkohësisht të sillet mirë me njerëzit, e në këtë formë t'i mësojë njerëzit që edhe ata duhet të sillen mirë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Me gjithë madhështinë që ka pas, ka qenë shumë i kujdesshëm edhe në sjelljen e tij ndaj fëmijëve. Në hadithe qëndron se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kur shkonte të vizitonte dikend, posaçërisht kur shkonte në vizitë tek ensarët, banorët autokton të Medinës, thotë shkonte, u jepte selam, i përshëndeste fëmijët e tyre dhe ua lëmonte kokën. Kjo është një gjest madhështor që buron prej njeriut të madh. Për arsye se fëmiu gjithnjë e ndin këndshëm edhe e përjeton mirë kontaktin edhe komunikimin e tij me më të madhin, me më të rriturin, me më të fortin, me atë që është me autoritet e kështu me radhë. Dhe nëse një njeri i madh vije dhe ia zgjat dorën një fëmije për t'u përshëndetur me të, apo ia lmon kokën, apo e përshëndet, e përgdhel, i jep fjalë të mira, s'ka dyshim se Ky gjest do të ketë një ndikim shumë të madh tek ai fëmijë. Ai do ta mbajë mend atë pa dyshim. I ktill ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai është përshëndetur me fëmijët, ka qenë tolerant ndaj tyre, i ka duruar ata madje edhe kur i kanë shkaktuar shqetësime. Ka ndodhur që ndonjëherë ndonjë vajzë e vogël ta kap për dore Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe të shetitet bashkë me të nëpër sokaqet e Medinës, ndoshta edhe pa pas ndonjë punë të madhe me të. Megjithatë, asnjëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka thonë as me shprehjet e gjuhës së tij, e as me gjuhën e gjendjes së tij, nuk u ka thonë njerëzve të vegjël se unë jam i madh për ju e ju jeni të vegjël për mua. Përkundrazi, njeriu kur tregohet modest, kur përulet, kur mundohet të bie në nivelin e secilit, atëherë vjen në shprehje madhështia e tij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka qenë shumë i kujdesshëm me kategoritë, të them kushtimisht me kategoritë e ulta të shoqërisë. Dhe është e pamohueshme se me të vërtetë njeriu kur ka respekt ndaj atyre që ndoshta askush nuk iu dhuron respekt, ndoshta askush nuk iu dhuron ngrohtësi, askush nuk kujdeset për ta. njeriun e bën të madh mu kujdesi i tij ndaj këtyre njerëzve. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte tej mase i kujdesshëm me lypsit. Kur dikush vinte të kërkonte diçka prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ndodhur që ai të ketë mundësi t'ia plotësojë kërkesën, t'ia plotësojë nevojën e ta kthejë mbrapsht. Përkundrazi, çdo kërkesë, çdo çdo çdo lypje që i ka bërë dikush, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i është përgjigjur pozitivisht, përveç në ato raste kur mundësitë nuk e kanë lejuar një gjë të tillë. Një herë erdhi një njeri, një beduin te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe dihet se beduinët kanë qenë njerëz me me, me shumë pak kontakte me civilizimin dhe mirësjelljen. Njerëz që jetojnë në shkretëtirë dhe jeta e vrazhdë e shkretëtirës ndoshta ua ka imponuar edhe ca sjellje të vrazhda. Kësisoj ai erdhi te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe e kapi për jake e shtrëngoi fort, edhe i tha, o Muhammed, më jep prej asaj pasurie me të cilën ty Allahu të ka begatuar. Pastaj e lëshoi, transmetuesi thotë, pasi e lëshoi thotë ne e vërejtëm gjurmën e jakës në lëkurën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nga shtrëngimi i fuqishëm i atij beduinit. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam u kthye e shikoi i buzëqeshi edhe nuk e qortoi për veprimin e tij, por urdhëroi dikë nga asistentët e tij që t'i japë diçka prej e pasurisë së përgjithshme si formë ndihme edhe solidarizimi me gjendjen e atij beduini. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte shumë tolerant edhe shumë i butë edhe në kohën kur i mësonte njerëzit që nuk dinin. Një rast është interesant që transmetohet prej njërit prej bashkëkohanikëve prej sahabeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thotë ishim në xhami duke u fal. Dhe një njeri teshtiu. Ne të gjithë e dimë se kur muslimani teshtin, duhet të thotë elhamdulillah, ata që e dëgjojnë, duhet t'i thonë jerhamukallah, Allahu të mëshiroftë. Megjithatë kjo vlen për gjendjet dhe situatat e rëndomta, ndërsa kur njerëzit janë në namaz, atëherë udhëzimet e këtilla nuk aplikohen për arsye se namazi i ka veprimet e veta të veçanta. Megjithatë, ky protagonisti i tregimit tonë nuk e kishte të qartë se e, këto lutje nuk bëhen në namaz. Namazi i ka veprimet e veta të veçanta, por kur e dëgjoi atë njeriu duke teshti, ky iu drejtu me jerhamukallah. Ky thotë kur teshtiu ai njeriu dhe unë i thashë jerhamukallah, Allahu të mëshiroftë, thotë njerëzit filluan të më shikojnë me shikime qortuese. Dhe unë thashë me zë, i mjeri unë e prisha namazin. Ata prapë më bënë shenjë me duart e tyne që duhet të koncentrohem në namaz dhe të mos flas, dhe unë vazhdova të mos flas derisa përfundoi namazi. Pastaj thotë pasi u kry namazi, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pyeti, cili ishte ai që foli në namaz? Unë u ngrita dhe i thashë, unë o i dërguari i Allahut. Tha eja këtu. Pastaj rrëfen sahabiu. Thotë pasha Allahun nuk kam pa as mësues e as edukator më të butë e më të sjellshëm se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. As nuk më qortoi, as nuk më shau, as nuk më ofendoi, vetëm përdori metodën më të butë dhe më të mirë për të më mësuar dhe më tha, Namazi shërben për të përkujtuar Allahun, për dhikër, për ibadet, për kështu me radhë, andaj këto fjalët e dunjasë, këto fjalët e jetës së përditshme duhet t'i ndalojmë në namaz për arsye se nuk i takojnë namazit. Një rast përafërsisht të ngjashëm me këtë e kemi edhe kur një njeri një plak erdhi një herë në xhaminë e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam dhe normal ishte e, me kontakt të sapofilluar me islamin, akoma nuk i dinte rregullat elementare të mirësjelljes e të pastërtisë, e rregullat juridike, dispozitat e kështu me radhë dhe ai u skajua në një qosh të xhamisë dhe filloi të urinojë. Shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur e panë shkuan me vrull ta rrëmbejnë ta kapin dhe ta qesin jashtë. Megjithatë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u tregua shumë i butë ndaj tij. Dhe u tha, mos e pengoni, lejeni ta kryejë për arsye se nevoja e ka shtyë atë të bëjë asi veprime. Pastaj pasi ai të përfundojë, derdhni një kofë ujë aty në atë vendin ku ka urinuar dhe çdo gjë do të pastrohet. Pastaj e thirri atë plakun dhe e këshilloi se kjo xhami shërben për ta përkujtuar Allahun, për të falë namaz, për të lexuar Kur'an e jo për të kryer nevojat fiziologjike. Ai plaku i inspiruar edhe i frymëzuar nga butësia e skajshme e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me atë që gaboi Për arsye se ai u vetëdijsua se gaboi, u vetëdijsua se ai gjest ishte pa vend. Megjithatë, ajo më nuk mund të zhbëhej për arsye se historia nuk mund të kthehet mbrapa. Por aq shumë e preku edhe aq shumë e mahniti butësia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, saqë e bëri një lutje dhe tha: O Allahu im, më mëshiro mua dhe Muhamedin dhe askënd tjetër përveç neve mos e mëshiro. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha: O plak, mos e ngushto atë e cila vetvetiu është e gjerë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte sjellje shumë të mira, kishte sjellje shumë mbresëlënëse dhe fascinante me të gjithë. Në minutat në vijim, pas një pauze të shkurtër, do të shohim se si është sjellur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me mëkatarin e penduar, se si është sjellur me të gjithë ata të cilët e kanë kundërshtuar dhe e kanë luftuar, si është sjellur në raport me muslimanët dhe jo muslimanët, si është sjellur në ibadetet dhe adhurimet që kanë qenë obligative, si dhe në ato që kanë qenë vullnetare, andaj të gjitha këto do t'i do t'i dëgjojmë edhe do t'i mësojmë pas një pauze të shkurtër qëndroni me ne. situatat ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam praktikoi dhe aplikoi butësinë si virtyt dhe vërtet ndikimet dhe refleksionet e atyre gjesteve dhe sjelljeve të buta padyshim se ishin e shumë të shumë të dukshme. Më e dukshmja dhe më interesantja ishte aty ku përfunduam në pjesën e parë të emisionit tek ai Plaku i cili luti Zotin, o Zot më mëshiro mua dhe Muhamedin dhe mos e mëshiro askënd tjetër. Sipas logjikës së tij, vetëm këta dy e mëshirë e, e meritonin mëshirën e Allahut. Ky e dëshironte për vete, ndërsa Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e meritonte për arsye se ishte i butë, ndërsa ata të tjerët, të cilët ishin të vrazhdë, Ky refuzoi që të lutet për mirëqenien e tyre, respektivisht refuzoi që të lutet që Allahu të t'i t'i mëshirojë edhe ata. Në këtë formë vërejmë se vërtet kur njeriu sillet butë do t'i detyrojë njerëzit moralisht së paku që të luten për te që të jenë mirënjohës ndaj tij që të sillen mirë me të e kështu me radhë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të thotë ishte i butë dhe i sjellshëm ndaj të gjithëve. Ishte i butë dhe i sjellshëm në të gjitha situatat, përveç në ato situata ku butësia mund të bënte dëm dhe assesi të mos bënte dobi. Përndryshe, kudo që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e dinte se butësia është e dobishme, se butësia është me vend, ai nuk ka zgjedhur alternativë tjetër në sjelljet e tija. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sillej butë edhe me mëkatarët, posaçërisht me ata që vinin të penduar. Njëherë erdhi një njeri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, deri ai derisa ai ishte duke qëndruar me shokët e tij në xhami dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, jam shkatërruar." Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e pyeti: "Çfarë të ka ndodhur?" Tha: "O i dërguar, kam patur kontakt intim me bashkëshortën time në ditë të Ramazanit." Ky njeri i gjor erdhi të rrëfehet për mëkatin që e kishte bërë, për shkeljen që e kishte bërë dhe njëkohësisht të kërkojë zgjidhje prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se si dilet nga ajo situatë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam filloi tash ta mësojë atë në aspektin juridik, cilat janë rrugëdaljet. Dhe në raste të këtilla, juridikisht nëse njeriu e prish agjerimin me qëllim, janë tri dispozita Me radhë, e para të lirojë një skllav. Tha, a ke ndonjë skllav që duhet ta lirosh për hir të Allahut në mënyrë që të kompenzohesh për këtë faj që ke bërë? Tha, jo, o i dërguar. Atëherë tha, alternativa e dytë është që të agjerosh dy muaj rresht, pa ndalë. O i dërguar i Allahut, tha, unë muajin e Ramazanit nuk pata durim, nuk munda të përmbahesha dhe e prisha. Si do t'i agjeroj dy muaj tjerë? Atëherë tha ti duhet t'i ushqesh 60 të varfër dhe të uritur. O i dërguar i Allahut tha pasha Allahu nuk kam mundësi ta bëj një gjë të tillë. Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kërkoi që prej pasurisë së përgjithshme të merret ca ushqim edhe t'i dhurohet këtij për t'i ushqyer disa të varfër. Kur e mori atë ushqimin, iu drejtua tha o i dërguari i Allahut, nuk ka familje në Medinë që është në gjendje më të rëndë se unë ekonomikisht. Nuk ka familje më skamnore, më të varfër sesa familja ime. Atëherë i dërguari i Allahut i tha: "Merre këtë ushqim dhe ushqeje familjen tënde me nijet të kompenzimit për mëkatin që e ke bërë dhe për prishjen që i ke bërë ditës së agjërimit të Ramazanit." Kjo ishte sjellja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte këto ishin udhëzimet e tij edhe praktike. Kjo ishte mënyra se si ai dëshironte që t'i edukojë besimtarët, që t'i edukojë muslimanët se si duhet të dalin ata nga situatat e palakmueshme, se se si duhet t'i aplikojnë dhe praktikojnë ata në jetën e tyre mësimet e Allahut fuqiplot por gjithnjë duke mos ua rënduar atyre, gjithnjë duke u ofruar rrugëdalje prej situatave të pakëndshme. Dispozitat ne e dimë se ekzistojnë, janë të përshtatshme për çdo kohë dhe çdo vend, mirëpo jo të gjithë njerëzit kanë mundësi të barabarta për t'i aplikuar dhe jetësuar dispozitat e Islamit. Andaj, në raste të këtilla, në raste specifike, vjen në shprehje butësia dhe mëshira që ka shprehur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për umetin e tij dhe në këtë formë u ka ofruar rrugdalje njerëzve prej situatave të cilat ndoshta ata nuk do të kishin mundësi që të dalin vetvetiu, ngase nuk do të dinin që t'i gjenin ato rrugdalje. Dhe jo vetëm me këta, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i butë edhe me armiqtë dhe kundërshtarët e tij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i butë dhe i mëshirshëm edhe ndaj atyre të cilët e sulmuan, e ofenduan, e gjakosën e tentuan ta vrasin e kështu me radhë. Një herë rrëfen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se prej momenteve më të vështira që ka përjetuar në jetën e tij dhe në veprimtarinë e tij është koha kur ka shkuar prej Mekës në Taif për t'i thirrë njerëzit në rrugën e Allahut dhe për t'u ofruar atje njerëzve që nëse i besojnë t'i ofrojnë strehim edhe ta mbrojnë prej sulmeve që vazhdimisht ia bënin politeistët kurejshit. Thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam duke e përshkruar atë ngjarje të rëndë, thotë shkova në Taif dhe më pritën si është më keq. Duke u kthyer prej aty, i dëshpëruar, i mërzitur, i pikëlluar, nuk e vrejta derisa u kthjella në një vend i cili kishte një emërtim të caktuar. Aty thotë m'u paraqit Xhibrili, meleku Xhibril, dhe më tha, o Muhammed, Allahu e pa edhe e dëgjoi se si u sollën njerëzit me ty, me çfarë të pritën dhe me çfarë të përcollën, sa vrazhdë edhe sa në mënyrë ofenduese u sollën ndaj teje. Ky me mu është meleku i bjeshkëve, Meleku, engjëlli i autorizuar për çështjet e bjeshkëve. Dhe Allahu e ka autorizuar që ti të tregosh, nëse ti dëshiron, ky melek ka për t'i përmbytur dy bjeshkë përmbi atë popull i cili u soll aq keq me ty. Megjithatë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk pranoi edhe pse kishte të drejtë, ngase ishte një mundësi, ishte një ofertë të cilën ia bëri Allahu i madhëruar dhe ai si të këtillë kishte të drejtë ta pranonte, megjithatë nuk e zgjodhi rrugën e hakmarrjes. Edhe pse në momentet e atilla them përderisa ishte ofertë që ia bënte Allahu, ai kishte të drejtë ta pranonte, por nuk e zgjodhi atë. E zgjodhi rrugën e butësisë, e zgjodhi rrugën e mëshirës dhe tha: "Jo, për arsye se Pres dhe shpresoj që prej pasardhësve të atij populli Allahu të nxjerrë, të krijojë njerëz të cilët do ta adhurojnë Allahun dhe nuk do t'i bëjnë shirk. Kësisoj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u soll butë edhe me kundërshtarët dhe armiqtë e tij, edhe me ata që e ofenduan, edhe me ata që e shanë, edhe me ata që e goditën, edhe me ata që e gjakosën, dhe s'ka dyshim se ky është kulminacioni i butësisë. Ky është kulminacioni i virtyteve. Ky është kulminacioni i karakterit të cilin njerëzit sado të mëdhenj që jenë, që të jenë, nuk mund ta arrijnë. Munden vetëm ta dëshirojnë, edhe munden vetëm të tentojnë që të sillen si, sikur është sjellur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Vetë sjellja e tij, vetë qëndrimet e tija kanë qenë mrekulli në vete. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte e, i sjellshëm edhe i butë edhe me kategori tjera të jomuslimanëve. Transmetohet se njëherë erdhën disa çifutë dhe kur u takuan me të, gjoja e përshëndetën. Mirëpo përshëndetja e tyre ishte me dredhi, ishte me hile. Ngase ata nuk i thanë Esselamu Aleikum, por i thanë Essamu Aleikum. Do të thotë, në vend se t'i thonë paqja, shpëtimi qoftë mbi ty, i thanë qoftë vdekja mbi ty. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ua ktheu shumë butë dhe u tha wa aleikum edhe mbi juve. Ndërsa Aisha radhiyallahu anha që ishte prezente aty, u hidhrua, u shqetësua dhe u tha wa aleikumus sam wal la'na dhe mbi ju qoftë vdekja dhe mallkimi. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam iu kthye Pse po reagon në formë të këtillë? Çka është ky mallkim kështu? Ajo i tha, o i dërguar, po a nuk i dëgjove se si të mallkuan ata ty? Po mirë, a nuk mjaftoi që unë u thashë wa alejkum, edhe juve ju qoftë ashtu. Nuk kemi nevojë ne të bëhemi mallkues ndaj njerëzve. Nuk kemi nevojë ne të sillemi vrazhdë me njerëzit. Edhe nëse ata sillen vrazhdë me neve, ne do të mundohemi të sillemi butë, përveç nëse butësia nuk shkon në situata të caktuara. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte shumë i butë edhe në edhe në aspektin legjislativ. Madhështia e tij vjen shprehje kur vërejmë se si ë se si ka dëshmuar se është munduar t'ua lehtësojë njerëzve të gjitha veprimet, qofshin ato edhe të adhurimet. Në aspektin e namazit edhe të adhurimeve obligative, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam gjithnjë ka shkuar kah më e lehta. Thotë, kam hy në namaz me qëllim që ta zgjas namazin. Kam dëgjuar një foshnje duke qarë, thotë e kam shkurtuar namazin nga frika se mos nëna e asaj foshnje është duke u falë me neve e të mos e qes në sprovë, respektivisht ta liroj sa më shpejt që të shkojë edhe të merret me, me foshnjen e vet. Ose, kur ka ardhë dikush të ankohet se filani po falet në filan vendin dhe po e zgjat namazin shumë, e ka qortuar atë person, pse po e zgjat namazin atë shumë që t'ua rëndosh, që t'ua rëndosh njerëzve. Gjithashtu, edhe në aspektin e veprimeve vullnetare, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka dhënë shembull shembull të shkëlqyeshëm. Për arsye se edhe pse nxitjet e tij Gjithnjë janë që njerëzit sa më tepër të bëjnë veprime vullnetare që të deponojnë shpërblime tek Allahu Azza wa Jall me ato veprime. Por gjithnjë duke i pasur parasysh mundësitë reale dhe gjithnjë duke mos e rënduar veten tej mase, nga se mbetet një e vërtetë e pamohueshme, e cila gjithnjë duhet të kihet parasysh. Islami është i lehtë, Islami është i përballueshëm, Islami është i këndshëm dhe në asnjë moment, sado që të lakmojë njeriu që të deponojë sevape dhe vepra të mira, nuk bën të dalë nga kjo kornizë. Nuk bën të dalë nga korniza e të qenit të Islamit i lehtë, i përballueshëm dhe i mirë. Dhe në këtë formë E, shembujt që dëshmojnë se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam vërtet ka qenë shumë i butë në të gjitha rastet, në të gjitha situatat janë të shumtë, janë të panumërt. Mirëpo, duhet të kemi parasysh edhe një aspekt që gjithashtu është i rëndësishëm. Ajo ka të bëjë me vendosmërinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që në disa raste kur situata e kërkon, nuk vjen në shprehje butësia, por vjen në shprehje vendosmëria, ndoshta edhe vrazhdësia. Thashë në fillim, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka qenë i butë edhe ka qenë tolerant kur kanë qenë në pyetje interesat e tija personale, kur ka qenë në pyetje e, dinjiteti i tij, kur ka qenë në pyetje uni i tij, ai ka qenë në gjendje që ta shkelë unin e vet dhe të tregohet i butë dhe tolerant me njerëzit. Mirëpo, kur kanë qenë në pyetje dispozitat e Allahut fuqiplotë, kufijtë, udhëzimet e fesë, atëherë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam aty nuk ka bërë kompromise për arsye se atë të drejtë nuk e ka askush. E atë të drejtë as ky vetë nuk ia ka dhënë vetes së tij. Kështu që kur ka qenë në pyetje madhërimi i dispozitave të Allahut, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka qenë i pakompromis. Aty nuk ka treguar butësi. Gjithashtu edhe në sanksionimin e mëkatarëve, edhe në sanksionimin e disa njerëzve që e, nevoja e ka kërkuar edhe dispozitat e ka imponuar që ata të sankcionohen, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në asnjë mënyrë nuk ka treguar butësi me ata njerëz. Njëherë ka ndodhur që një femër ka vjedhur diçka për çka është dashur të sankcionohet dhe kur ka ardhur një ndërmjetësues që të angazhohet tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam për ta falur, për të mos e sanksionuar, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, "Vallahi sikur bija ime të vidhte, Unë do ta sanksionoja. E lëre më për arsye se para para Allahut edhe para dispozitave të Allahut të gjithë njerëzit janë të barabartë. Gjithashtu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kur ka qenë në pyetje edukimi dhe masat edukative, e, nuk ka qenë gjithnjë i butë. Njëherë është hidhëruar me gratë e veta dhe ka mbajtur qëndrim bojkoti në një farë mënyre për një muaj rresht, për arsye se situata e ka kërkuar një gjë të tillë në mënyrë që ato ta kuptojnë seriozitetin e hidhërimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai gjithashtu ka qenë i pakompromis dhe tejmase i vendosur në luftën e tij me armikun, për arsye se lufta është situatë e atillë që vërtet e kërkon vendosmëri, kërkon trimëri, edhe kërkon që njeriu të jetë i pakompromis. Ai ka qenë e, i pakompromis edhe me mëkatarin arrogant. Një herë një njeri hante në prezencë të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam hante me dorën e majtë. Dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i tha mos ha me dorën e majtë, për arsye se nuk është e lejuar, për arsye se shejtani han me dorën e majtë. Ai për shkak të arrogancës që kishte, nuk iu nënshtrua këtij udhëzimi, por tha Nuk mundem të ha me djathtën. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e mallkoi dhe i tha, "Kurrë mos paç mundësi të hash me dorën e djathtë." Dhe qëndron në transmetim, kurrë më në jetën e tij nuk ka pas mundësi ta ngrit dorën e tij të djathtë deri te goja e tij. Pse e bëri një gjë të tillë? Vetëm për arsye se ky ishte arrogant. Përndryshe i pamë në raste të mëhershme se sa tolerant ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me e, deformime të ndryshme, por që ishin të paqëllimshme edhe që njerëzit dëshironin të edukoheshin edhe të përmirësoheshin. Të nderuar shikues, hap pas hapi dhe fjalë pas fjale, edhe këtij takimi të kësaj radhe i erdhi fundi. Ne mbesim me shpresë se Allahu do të na dhurojë mundësinë dhe kënaqësinë që të takohemi prapë në emisionet e radhës. Deri atëherë,